ऐं बेशक माण्हूअ खे पैदा कयोसूं ऐं संदसि नफ़्स खेसि जेको वसवसो विझंदो आहे सो ॼाणंदा आहियूं ऐं असीं डाह संदसि साह जी रग खां वधीक वेझा आहियूं